Urtarriak hogeita zortzi gaur aste azkena da eta berrion albistegia duzue eh, berrio zari erratiaren albiste mankezuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, jasana alia gazte zahararen txat asilo politikoa eskatu dute. 2000 amairuko txailaren amazazpian, rabateko tribunal militarrak jasana bizi osorako espetxe zigorrera kondenatu zuen beste hogeita lau batera orduan, jasana euskal herrian ikasketa beka batekin aurkitzen zela euskal herrian geratu eta gubernu espainolari asilo politikoa eskatzeko aldatzeko autua egin zuen. Aldiz, pasaden urtarrilaren emeretzean jakin arazizion gobernu espainolak hasilo politikoa ukatzen ziola. Ama bostegunetan estatu espainola usteko aginduarekin geroztik jasanak hainbat itzalditxo ematen ari ditu beste hogeita laukideen babesgabeko egoera azalduz baita erregimen marokoarrak saharar herriarengan erriaren gandituen menperatze jarrerak azalduz ere. Esatekoa da jasana berrez Baltazarko Sahararen aldeko lagunak antolaturiko pasaden urteko gaurdunaldietan parte hartu zuela ezagun izanik Berriozarko Sahararen aldeko lagunen kolektiboak gertakari latzonen aurrean mobilizatzera deia egin du Facebook bitartez lehen mobilizazioa bihar ostegunarekin Iruñeako udaletxian eginen da atxaldeko zortzietatik aurrera bigarrena aldiz Bilbon, larun batean atxaldeko bostetan Arregatik Eta jarraian, Bergiozarko harko, Sahararen aldeko lagunak kolektiboaren kide baten itzak, jasanaren egoera azalduz. Jasana aleia mendebaldeko Saharako zonalde okupatuetako ekintzaile gaztea da. Berriozaren iaz antolatu zen Sahararen aldeko astean ezagutzeko aukera izan genuen. Berak azaldu zigunez, 2008an gdeimizik duintasunaren kanpamendua deitutako ekintza pazifikoan parte hartzeagatik, beste hogeita gazteri bezala tribunal militar batek biziosarako gartzela zigorra ezarriztion. Sente Sententzia hori baino urte bat lehenago jasanak Espainiari eskatu zion asilo politikoa eta aurreko astean iritsi zitzaien esezko erantzuna. Espainiar gobernuak herrialdea uzteko 15 eguneko epea jarri dio eta Maroko gaztea atxilotuz gero torturatua izateko arriskuan egonen da eta bizi osorako kartzela zigorra bete beharko du. De ereduaren aldeko kanpaina martxan. Mendialdea bi eskolan nate irekien jarduna eginen da gaur eta honekin gurasoak instalazioak ikusita lan metodologien nondik norakoak hurbiletik ezagutuko dituzte gainera horre matrikulazio kanpainak hasi diraia da eta nola ez euskarako udal zerbitzuak baita euskararen alde lanean dabiltzaten hainbat erakundek horretan jarri dira bete betean aurten kanpaina bideo batekin lagundu da bideoa zeina oihartzun handia ezaten ari duen aurre iz izen ematea otxailaren bederatzearekin hasiko da mendialdea bi eskolan. Jarraian zigor gartzia mendialdea bi eskolako zuzendariaren hitzak. Egun edokotasunean nola lan egiten dugun, ba garrantzitsua iruditzen zaigu, ez gure proiektua bera ulertzeko, ez da, badakizu, bueno, de ereduko eskola garela, inmersio linguistikoarekin ja urtetatik hasten garela, eta batzutan, kezka, kezka sortzen du horrek, zalantza nola egiten duzue, baina gero praktikan ikusten dutenean, bueno, askoz, askoz urbeiago sentitzen dute, eta da askoz, eh, bueno, ikusten dute nola aurrak funtzionatzen duten ere, guk ere bai, eta, eta bueno, pentsatzen dugu hori dela bidea, ez Eta astea azken honetan, oiko udal batza urtarrilekoa hain zuzen ere aurrera garazi. Gaur astea azkenarekin, bederatzi puntu, ez dira urtarrileko udal batzan esaten zenuen bezala, xabi eta bederatzi eta tikiru, UPNek aurkezturiko mozioak dira, hurietan gai ezberdinak eramaten dira ez besteak beste, gipuzkoako foru aldundiak errepideetan jarretako sinaleak, upeneren berriozarko egoitzan jasandako erasoa eta frankizatzen, frankismoaren biktimen oroimenerako monolitoan egindako erasoa azken gai hau beste alderdi politikoekin batera defendatuko da aurretik bi mozio ezberdin izango zirenak bakar batean batura datu baitira azkenik bestetik azpimarratzekoa da upenek futbol zelaiaren inguruneko seguritatea ziar duen mozioa atzera bota duela behin ikusita irigintzako batzordean akordio batera iritsi direla urtarrileko udalbatzaren saioa gaur asteazkenarekin atxaldeko seiterdietan ospatuko da. Eta inauterien batzordearen bigarren bilera gaur bertan. Bigarren ez elkartuko dira bilera batean, txolinen iauterien behimetiko programazioa zehaztu asmoz, zitzordua, esan bezala, asteazken honetan gaur, ratxialdeko, zazpiretan unkulturgunean. kulturgunean. Eta bihar energi berriztagarrien inguruko hitzaldia. Suma konkausak antolaturiko programazioaren barne euskaraz egingo den hitzaldietariko bat izango da hau eta esan bezala Xabi energia berriztagarrien konperatibetaz jardungo da hitzordua bihar atxaldeko seiretan naturreskolan. Eta berrezarko xake eskolarako izen ematea zitxe irekiko dugu gaurko kirolen atala. Berrezarko xake eskolan izen emateko epea ireki daia da. Xake klaseak Alfredo Ruiz xakelari ezagunaren eskukoak izanen dira guztiak eta Alfredo Berak gazteak animatu nahi ditu xakearen ikaskuntzan interesunek berriozarko udaleko kirol sailean edo bederatzen lau zorrotzi hogeita mar amasei, hogeita amasei telefonuan izena eman alko Ruiz elkarrezketaldian izan zen eta kontatu zeguna. Y a partir de hoy mismo pues podemos ir al ayuntamiento al área de deportes y informarnos eh, acerca de los trimestres, de los horarios y de, toda esta actividad. Yo animo a todos los berriozartarras y que, a que, bueno, que se interesen un poquito por esta, por esta dinámica que está creando el ayuntamiento para crear un espacio adecuado, no solamente por el juego del ajedrez, sino también pues, para otros juegos y actividades que en muchos casos a algunos chavales y chavales puede venir bien como complemento de las matemáticas o em, a la hora de formar eh, los horarios de, de estudio, etcétera. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio iragarpenak garazi. Zerua oso deitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, jarratxalde gau partean baliteke zaparra da txiki batzuk botatzea, mendebaldekoaiz aizzea bizia ibiliko da gaur, eta temperaturei dagokionean aldaketarik ez. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez, informazio gehiago datu zen, orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko eun puntu edo orduero interneten, eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.